հերու լեռներում։ Իմ հերու հերավոր հիշողության մեջ զնգում է առում։ Մեղմիկ խոխոջում ողջունելով ինձ թիթեռնիկներին, հավքերին, պեսպես եւ ծաղիկներին սուքից օրորվող։ Ես փոքրիկ տղա, ձերքիս սпарսատիկ, անհոգ ու ազատ ընկերներիս հետ թռվռում էի ուրախ, երջանիկ, իմներ աշխարը, թիթեռնիկները, հավքերը, պեսպես եւ ծաղիկները սուքի ծորորվող։ Դու իմ մանկության սիրելի առու, որ զրնգալով, խնդուն, խայտալով վազում էիր ցած, քեզ հետ տանելով երազներն իմ ջինջ։ Ուր ես դու հիմա։ Որտեղ եմ արել ձայնդ երկեցիկ։ Հերու հերավոր հուշերի խորքից յետ եկ իմ առու, անմոռանալի սիրելի ընկեր, յետ բեր օրերն իմ անհոգ ու ազատ ուրախ մանկության։ Յետ բեր օրերն իմ, իմ ընկերներին, թող կյանքը լցվի նրանց ձայներով, ու ես վերստին դառնամ չար տղա, ձերքիս պարսատիկ, անհոգ երջանիկ, մեր հերու, հերու, հերու լեռներում։ անցավ անցավ, կյանքն իմ անցավ, ինչպես երազ, ինչպես մուրազ, ինչպես մի հուշ անվերադարձ։ Ու ես ոչինչ չհասկացա։ Ասես կողքից եկավ, անցավ։ Տրտմած է հոգիս հիմա, որ կյանքը իմ եղավուն այն, սուտ ու կեղծին հավատնծա, ապրեցի ես հեզ ու խապված մեռնելու չափ տրտմած է, ախ, սիրտն իմ։ Ինչ շահեցի աշխարհ գալով։ Ոչինչ, ոչինչ։ Միայն ցավեր, միայն դավեր, խինդը սակավ շարն անսպար։ Գտա ինձ Տեր, գտա ինձ Տեր ու ողորմիր, կյանքն իմ անցավ ինչպես երազ, ինչպես կարճոր, ու ես իրոք չհասկացա։ Ախ, ես ոչինչ չհասկացա, ինչպես եկավ, ինչպես անցավ։ Գթա, Տեր իմ, քանզի բազում արհավիրքներ կրեցի ես ամբողջ կյանքում։ Ամբողջ կյանքում ախ զուր հույսեր, իզուր հույսեր, մորմոք հուցավ կյանքն իմ իրավ այդպես անցավ։ Չեղավ մի օր, լիներ անցավ։ Երազ Լիներ, լիներ, այնպես լիներ, տարիներն իմ հետ գնային միանգամից։ Միանգամից ես լինեի իմ հերավոր երազներում, մեր տան դրան հենց նոր ելած ոսկե շղար շարևի մեջ մեր հնամյա թթենու տակ։ Հայրս լիներ, մայրս լիներ, քույր ու եղբայր, բոլորը ողջ, Հարազատներն իմ մեկեն գային հավաքվեին կարոտաբախ ծուլիներ տոն, ինչպես հերու այն հին կյանքում։ Նրանց տեսքով հավերժ անջինջ, նրանց ձենով հավետ անմեր, որ հնչում է տարիներ վեր իմ ականջում, իմ հոգու մեջ ու իմ սրտում։ Լիներ, այնպես լիներ, նորեն մեկտեղ, Ախ լինեինք, ես երջանիկ, ես բարեբախտ, ցավ ու դավին դերանընտել մի պատանի, հրդեհի մեծ ցոլքի նման հրաբոսոր արևի ջերմ շողերի մեջ, թրջունների հայալեզու երկի ներքո, հերու մեր հնամյա թթենու տակ։ Պատրանք Հեյ, կղնախաչ, իմ կղնախաչ, հիշողության մրուրի մեջ դու մոռացված իմ հերավոր կախարդական դրախտ երկիր գղնախաչ գղնախաչում շնշնկան հով զիլզիլան զով սարից իջնող ձորից ելնող բացատներում ծաղկած հրաշք ու ծաղկած ծով իր գույներով հազարագույն գղնախաչում արտույտի երկ ու գեղգեղանք խոտի շրշուն սիրո շշունջ արտերի մեջ սիրաշշուկ հավքի դայլայլ անուշ դայլայլ, քաղցր դայլայլ ու կկվի կանչ, քաղցրալուր ու թաղցագորով։ Քարեն գլխան աղեղնաձև ու բարձրաբերց վեհ բարձունքից մղեղի մեջ երերացող հին շինամաչ, դաշտում կապած ձիու խրխինջ, գարան մայուն ու ցակ տված մեղվի գվոց, ակլորի կանչ, աղջկական արծաթահուն զնգուն ծիծաղ կակաչազարդ սրտի միջից ախորժալուր զանգի ղողանջ ու շնահաչ գյուղամիջից մեկ կատաղի, մեկ բեկբեկուն, թեթև անձրև, մանր անձրև, հանդ ու սարեր ոսկե շղար շաղջամուղջում մի գամած արեգակի ջինչ շողերում տակուկ անձրև ու սարից սար կամար կապած կննջկեր մյուր ձիածան։ Ու այդ պահին հովի թևին ով իմ աստված մորս ծայնը մեռած մորս անուշ ցայնը կանչում է ինձ արի որդիս արի դու տուն հերուներից վերադարձիր ու տեր կանգնիր գերեզմանին իմ անտեր հեյ կղնախաչ իմ կղնախաչ հիշողության մշուշի մեջ դու կորսված իմ մանկության չքնախ երկիր կղնախաչ Մայրիմ Մայրիմ սիրասուն սրտիս կոտրած հենասյուն խոտ ու ծաղկի մեջ կորած վրա տանկամ քար չկա գուցե հառնել ես նորից նորից ելել ես հողից որպես մի խոտ մի ծաղիկ որպես կակաչ հրավար տեսքով կարմիր սիրտը սև օրորվում ես քամու հետ լաց ես լինում ինձ համար մայրիմ մայր իմ աննման, դու ամբարված բարություն, չկա արար աշխարում ուրիշ ոչ ոք քեզ նման։ Մայր իմ, մայր իմ դու անգին, դու մեծագույն սրբություն, քո կարոտից գիշեր զոր մխկտում է իմ հոգին։ Ներիր, ներիր բոլորին, զավակներիդ, թորներիդ, աստվածածին քո հոգով, քո մեծ սրտով տարապյալ բոլորին էլ դու ներիր Չկար մեկը մեզանից, բռներ ձերքդ սրփասուրբ։ Մի կում ջուր տար, մի քիչ հույս, մոտդ նստեր մինչև լույս, մի խոսք ասեր սրտահույս։ Մենակության մեջ լքյալ, գուցե цаրավ ու սովյալ, կյանքը տրտում բոլորեց, աչքը ճամփին բոլորիս։ Իթողություն, մեղած, մեղքի տակից ոնց դուրս գանք։ Չկա մեզ ապաշխարանք, մեղսակից ենք հար հավետ, քանի ապրում ենք ու կանք։ Որտեղ ծնվել մեծացել ես, այնտեղ պիտի անցնի կյանքդ։ Որպեսզի քո հայրենի սար ու ծորերի, աղբյուրների ու հանդերի կարոտն անդուլ չայրի հոգիդ։ Ապրեցի ես անհյուրընկալ հերոներում, վիշտ ու հոգսին ընկերակից, Քանի անգամ խապվեցի ես, բայց մնացի դյուրահավատ ու միամիտ։ Ծարտ ընկեցի ես քանի հատ, բարը համեղ ուրիշները վայելեցին։ Զարմ ունեցա գորովագուտ, Աստված խլեց, տարավ իր հետ թողնելով ինձ որփ ու վհատ խորովելիս ինքս իմ մեջ։ Տուն շինեցի ես քանի տեղ, վերջում դարձյալ անոթևան։ Աշխարներում եղա ես շատ ու շատ բաներ տեսա կյանքում եւ հասկացա, որ քո ամբից լինելը դեռ ոչինչ չարժե։ Նայած զազիր չարակամի զազիր լեզուն, այս ու այնտեղ ինչեր կասի անձիդ մասին։ Հավատացեք, ջերմակաթուր ձյունը նույնպես ախտոտվում է կեղտոտ ոդքից։ Հարևանը թե որ լավն է, արև է մի շողշողենի։ Վատը եղավ, քոչիր գնա, օր ու արև չես ունենա աչքից նրա։ Բայց ուր գնաս, ուր կորչես լավը ճուզող արյունակից բարեկամից, ուր կարող ես փախչել ասա դու քեզանից։ Տեր իմ Աստված, կորով դուր ինձ, որ նենք մարդկանց մոռանալ ես կարողանամ։ Թևեր դուր ինձ անաղուհած հերուներից դառնամ ես տուն, որտեղ ծնվել մեծացել եմ, այնտեղ պիտի անցնի կյանքս որ เป զի իմ հայրենի սար ու ձորերի, աղբյուրների ու հանդերի կարոտն անդուլ չայրի հոգիս։ Հրաժեշտ Մի հիշիր դու, ասում են ինձ, Գեղատեսիլ վայրերը քո վառ մանկության ոչ վայրերն են, ասում են ինձ առաջվապես գեղատեսիլ, եւ ոչ էլ դու այն պատանին քո վաղանցու կյանքից ոչինչ մի հիշիր դու, ասում են ինձ։ Ինչ թողել ես վաղուց այնտեղ, միևնույն է, ել չես գտնի։ Հայրենական սար ու ծորեր, հանդեր ու ուրթ մշուշի մեջ, աղբյուրների խոխոջը մեղ ու երկեցիկ հովը գառնան նրբագեղ գեղեցկուհուն քո վարդաշուրտ։ Մի հիշիր դու, ասում են ինձ։ Մնաս բարով։ Մնաս բարով ասա, արդեն դու ամենքին ծառ ու ծաղկին, երկող հավքին, լորի կանչին, կակաչազարդ սրտից անծիր, ուղիտ անցիր ճամփորդի պես առանց լացի ու դիմացիր, ու դիմացիր, որ գեղաչյա ու վարդաշուրտ գեղեցկուհուդ քեզնից հետո մեկ ուրիշն է տիրանալու։ Հին հեքիաթ Հին հեքիաթ է սա։ Գուցե եղել է, գուցե չի եղել։ Դա չէ կարևոր։ Երեք եղբորով երջանկություն էին որոնում մի օր եւ պատահեցին երջանկությանը խորունկ հորի մեջ։ Մեծը բոլորից մտեցավ հորին ու փող խնդրեց։ Երջանկությունը փող տվեց նրան, եւ նա հեռացավ ուրախ ցնծալից։ Երջանկությունից երկրորդ եղբայրը սիրուն կին ուզեց, որի նմանը չկա ոչ մի տեղ։ Երջանկությունը հոժար կատարեց խնդրանքը նրա, եւ նա հեռացավ սիրուց խենթացած։ Երորդ եղբայրը մտեցավ հորին։ Իսկ քեզ, ասա ինձ, ինչ է հարկավոր, հարցրեցին հորից։ Եղբայրը երրորդ մտահոգ նայեց, ասաց կարեկից. Դու եղբայրներիս ուզած նարեցիր։ Նրանք գնացին կոհ ու երջանիկ։ Իսկ քեզ ինչ է պետք։ Գուցե կարենամ մի բանով օգնել։ Դուրս բեր ինձ հորից։ Երրորդ եղբայրը པարզեց իր ձեռքը, դուրս բերեց հորից։ Քայլեց դեպի տուն, երջանկությունը նրա ետևից։